Baina ni ez baina izemen Gaur eta ostiral bitarte, Nafarroako bertxolaritza belketa final aurrekora joateko lau sarrera doainik. Kaixo Berriozar magazinaren eskutik, hemen Berriozar irratian, eta Berriozarko udalari esker. Goizeko bederatxetetik, amarrak laurden gutxi bitarte, bederatxi lau sortzi 06 bos bos bederatxi bederatxi telefonora daitu eta berriozarren ospatuko den final aurrekoan parte hartuko duten bertzolarien izenak asmatuzkero sarrera bat doan zuretzat.